Un ar manim kopā Lauris Grīns. Prieks jūs sveikt šajā dienā. Jā, darbie draugi, mēs nu, šodien ar Lauru paturpināsim to, ko mēs iepriekšējā reizē ar Māri Augustu iesākām. Uh, tādu jaunu ciklu, mm, kuram ir dots nosaukums Es un mans nams. Un varētu, domāju, būt tādam spēcīgam vārdam šādam, tad, kad es un mans nams, vai ne? Un, ja jūs jau klausījāties, tad jūs varbūt arī piefiksējāt, bet ja nē, tad es atgādināšu, kad pamata pants, no kura mēs smeļamies, kā sacīt šo te starta iedvesmu par mums un mūsu namu, ir no vecās derības, un vecajā derībā ir šāda grāmata ar nosaukumu Jozo grāmata, kas apraksta um, šī dievu vīra Jozoā, gaitas ar dievu, gaitas ar um, viņa tautu, viņa izaicinājums, viņa cīņas, un šajā grāmatā 24. nodaļā 15. pantā uh, mēs lasām šādus vārdus. Bet, ja tas jums nepatīk, tam kungam kalpot, tad izvēlieties sev šodien, kam jūs gribat kalpot. Vai dieviem, protams, ar mazo burtiņu, kam jūsu tēvi kalpojuši, viņpus upes, vai amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat – bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Āmen. Nu, lūk, un um, mūsu šī te doma, šī te tēma, uh, ko es gribētu arī ar tevi, Lauri, turpināt, apspriest un, un cilāt augšā, un, un es domāju, tas ir tā kā, kad tu sāc uh, rakt dārzu, ja, kad uh, Tev varbūt tās ir viens priekšstats, bet gala rezultātā tajā procesā nu, vēl visādas interesantas lietas notiek. Jā, viena lieta, ka tu tur rakņājies un mēģini tās nezāles dabūt ārā, un pēc, pēc tam izrādās, ka tu atrod kādu instrumentu, kas tur ir bijis starp to visu, jā, zāli un, un, un vēl kaut kādas lietas, un te ir tieši tāpatās, kad mm, es gribētu, lai mēs vīri pakal padomājam par mūsu identitāti, Eh, un eh, ne par velti patiešām šāds te vārds, kā es arī iepriekšreiz ieminējos, kad katra mums katru dienu eh, ir šī te izvēle. Ja, kā šeit arī Jozuvā saka, kad nu, jums ir izvēle, un šodien un tagad. Ja, kam tad jūs kalposiet? Bet jebkurā gadījumā jūs zinat, ka jūs kādam kalpojat. Vai jūs tam piekrītat vai nepiekrītat, tas ir cits jautājums bet tā nu tas ir. Un es domāju, arī Lauri, mēs ar tevi iepriekšējā ciklā, kad mēs skatījāmies šos te ietekmīgos vīrus, ja, ka tur arī gana daudz bija piemēri mm, gan pie Pāvila, ja, gan pie pāriem vīriem. Pēdējais bija apustuls Jānis, ja, un tur bija ļoti interesants lietas, kas bija nu, tā kā jau jaunās derības vīri, un tāpat tās arī, ka mēs skatījāmies šos te vecās derības vīrus, Jozo gan mēs neskatījāmies, tāpēc mēs tagad viņam pie nedaudz pieskarsimies. Ja? Bet uh, mēs katra viņa dzīvē redzējām, ka bija kāds pagrieziena punkts. Pieņemsim, bija saules, ja, bija īpašs pieskāriens no Dieva un izveidojās pāvils, apustuls pāvils. Ja. Un patiešām ra radikāls izmaiņas, bet bija, protams, arī kādas lietas, kur varēja atpazīt uh, Nu, tas ir tas pats cilvēks. Jā. Protams, ārējā arī čaule nemainījās. Jā. Viņa jā. ķermenis un tās visas lietas. Bet, nu, bet, bet, bet jā, radikāls izmaiņas. Un es arī domāju, ka šeit mūsu tādu kopējo pārdomu rezultātam arī vajadzētu novest pie tā, kad mēs kā vīri pārdomājam nu, ja mums pietrūkst kaut kādas domas vai gudrības, tad mēs varam kopīgi ķerties pie Dieva vārdu un to ieraudzīt tur, ja? un atrast kādu risinājumu. Tāpatās arī tev šovakar vēl būs tikšanās ar kādiem vīriem, ja? Kur, kuriem arī noteikti dzīvē kāds risinājums vajag. Ja? Un, un, un tātad pa pamatu mēs vienmēr ņemam Dievu vārdu. Un tad pamatojoties uz šī te, Man patīk, kā man ir šis te eh, gliku tulkojums, bet eh, pārlikts eh, nu, uz jauniem burtiem. Šeit man ir rakstīts tajā pēdējā teikumā, 15. pantā, bet es, tas es ir uzlikts ar lielo e, ja? un mans nams. Ja? Tad, kad acīm redzot Jozovā, ja? vai tas, kas tā kā arī pieraksta vai, vai komentē šīs te visas lietas par viņu, viņam ir tas uzsvars, kad viņš saprot, kas viņš ir. Un es domāju, ka mums patiešām ir vajadzētu īsti arī tā saprast, kas mēs esam. Un tad mums daudzās lietās būs vieglāk rīkoties. Es pagājušreiz arī nedaudz tā provokatīvi tā kā ar Mārtu, kad mēs runājām par šo tēmu, tā kā arī nedaudz pacēlu to tēmu, kad bieži vien tie, kas mēs esam precēti, uh, nu, ir, ir tā, ka nu, mūsu sieviņas var teikt, ka nu, jā, nu, nu, bāc, nu, tas veids tā, neuzņemās atbildību, ja? nu, neuzņemās, un, un, vai par mazu uzņemās, vai, vai kaut kā katru reizi, kad viņš tā kā, uh, nezinu, vai tēlo, vai cenšas uzņemties atbildību, viņš tā kā, citais saka, tautā nolēc tā kā nost, jā, tā kā nu, kaut kas nenotiek. Un tad, protams, nedaudz pieskārāmies arī pie tā, kad uh, nu, mums tās uztveres, jā, vīrišķā uztvere un sievišķā uztvere, viņas arī tomēr nedaudz dažādas ir, jā. Un šoreiz arī tāpat nedaudz provokatīvi paturpinot šo tēmu, e, tad e, nu, arī vajag atcerēties, protams, mīļās māsas, kas jūs mūs klausaties, un jums pašām būs vieglāk dzīvot, ja, kad e, ne tikai, kā lai to saka, laicīgie dakteri, bet ir tādi ļoti godājumi cilvēki dvēseli kopšanā, kas tic Dievam un kur arī kādreiz pamat izglītība ir bijusi ārsts, ja, es klausos, teiksim, tādu Ludmilu plēti, un viņi arī pateica, kad eh, šo te lietu, kad tās mūsu domāšanas vīrišķā un sievišķā viņi atšķirās. Un kad ir šis te vīrietim, tomēr ir tas, ka ja viņš iesāk kādu projektu, tad viņam ir svarīgi, ka viņš viņu pabeidz, un tad viņš ķerās pie nākošā. Ja? Un es domāju, ka arī šeit ir tas, tas konteksts, kad eh, pieņemsim, ja ir ļoti jauns vīrietis un viņam pēkšņi nu, sanāk tā kā uzņemties kaut kādas atbildības. Nu, pieņemsim, ir dzīvē visādi. Ja? Nu, uh, puisis, pieņemsim, nomirst tēvs vai, vai tēvs aiziet no viņa dzīves projām un viņš paliek ar mammu un vēl kaut kādiem jaunākiem cilvēkiem, brāļiem, māsām. Un pēkšņi visi skatās uz viņu tā kā, ka viņam ir bezmazliet tēvu vietā jābūt. Ja? Viņam ir jāuzņemās atbildība. Jā, kaut kādā mērā viņš to var izdarīt, bet pēkšņi nu, viņš, viņš ir iemests ritīgi tādā virpulī iekšā. Un, ja mēs Laura dažiem paskatāmies abi divi uz, uz savām situācijām citreiz, tad, tad liekas, nu, atkal var tā pateikt, nu, paklau, nu, tam smadzenēm tu tās korķis izšaus, jā. <laughs> un tad nevienam nebūs labi, jā, jo tu, tu kā ko jūs no manis gribat? <laughs> ja. un, un, un tāpēc, tāpēc arī domāju, mm, šīs te raidījums, kad mēs centīsimies soli pa solim, eh, gan skatoties uz Jozovā, piemēram, gan skatoties vēl uz Dievu vārdu dažādām lietām, ja. Eh, es domāju, ka no nākošā raidījuma eh, man ir kādi septiņi punkti, Um, ar Dievu palīdzību mēs esam sākuši arī vīru vakars mūsu draudzē Bauskā, uh, kur reāli punkts pa punktam mēs cenšamies uh, nu, viens ar otru dalīties ar saviem piedzīvojumiem uh, un strādāt pie tā, lai, pieņemsim, kad pēc gada mēs satiksimies, tad mēs varētu pateikt, ah, jā, klau, redzi, uh, Ehm, mēs domājām par to, mēs lūdzām par to, mēs eh, kā, runājām par šīm lietām un arī praktiski mēģinājām darīt. Un ir kaut kāds rezultāts. Un es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Nu, lūk, un tāpēc atkal tūlītās dodu vārdu Laurim, jo es zinu, ka Lauris ir um, ne tikai domātājs un runātājs, bet viņš arī ir, arī ir darītājs. Jā, ik pa brīžam es zinu, ko viņš arī padara un viss labi sanāk. Un, uh, Lauri, kā tu redzi, uh, kas ir varbūt šobrīd tās lietas, ja mēs runājam par vīriešu identitāti, ja, kura, nu, ja, man negribās atkal teikt, paskatās tur citos masu mēdījos, un tu tur vispārībā nevar saprast, ja, kas par ko runā, un vai vīrieši vispārībā saprot, ka viņi ir vīrieši, nu, it kā, it kā jau vajadzētu, bet, nu, pēc viņu rīcības švaki, bet mēs saprotam, ka, nu, bez Dieva nekādā jēgā, ja. Nu, jā. Kā tev izskatās tās visas lietas? Ko mēs varam vīriem palīdzēt? Redzi, man liekas, ka um, tas labais sākums, ar uh, ko ir labi sākt, ir saprast, ka iepriekš ir jau kādi, kādas labas lietas iesākuši, un tās labās lietas drīkst pārņemt. Un ritens no jauna nav jāizdomā, Un uh, ir kādas vērtīgas atziņas, kas jau uz šīs zemeslodes ir radušās iepriekš un kurām sekojot var iegūt labu rezultātu. Un uh, nav viss no nulles uh, jāuzrada un uh, viena no bīstamībām, man liekas, kas uh, šobrīd ir, ir tā, kad uh, kāda daļa no cilvēkiem domā, kad, uh, nu, principā viss sākās no manis – Un uh, es visu turpināšu tā, kā es esmu izdomājis, un tas, kas vispirms manis ir bijis, nu, vienalga, kā mēs to saucam, bet, nu, tas nav uh, nopietni vērā ņemams, un uh, es te visu no nulles uztaisīšu tā, ka viss būtu lieliski. Un pārsvarā salaišu skaistdēlī. Un uh, man liekas, ka viena no lietām, kas ir svarīgi saprast, ir, ka uh, paskatīties uz atpakaļ un spēt saprast, tad, kuras lietas ir tās labās un vēlamās, ko vajag pieņemt, un tad mēģināt saprast, kuras ir tās lietas, kas ir atmetamas un kurām tā kā līdz nevajadzētu iet. Un redz, tanī brīdī mēs nonākam pie kaut kāda atskaits punkta, tad kas ir tas, Eh, kas manā dzīvē būs labs, un kas ir tas, kas manā dzīvē nu, nebūs varbūt tik labs. Un uh, tur tanī mirklī formējās vai dieniņi, cik daudz dažādu veidu, paveidu, formu, ko tad katrs izdomā. Un, uh, piemēram, tā kā tu lasīji Dievvārdā, uh, es kalpošu tam kungam. Un tad viņš to vārdu kalpot. <laughs> Kurš tur kalpo bišķiņi? kurš tur vairāk, kurš kalpo kā e, tāds galējs darbaholits, nu, kurš ir iekšā, nu, nevis līdz matu galiem, bet viņš ir ienirs līdz uh, dziļākajam, uh, cik vien var ienirt, un tur ir tik daudz dažādu lietu, kur arī, nu, kā jau, piemēram, darbā darot, nu, ja tu aizraujies par daudz, tad patiesībā ir viens punkts, kurā tu dari slikti, nevis tu dari labi. Iespējams, tu darbiņu dari labu, bet veselību tu savu iznīcini, ģimeni apkārt tu iznīcini, bet tu esi ziķerīts, ka tu izdari labu darbu. Um, visam ir jābūt kaut kādam balansam, veselīgam, cik tālu tas ir ok un cik tālu nav ok. Un tur sākās tas lielais jautājums, kas ir, kas ir tā norma, kas man ir ok, un uz kā balstīties, un kā atrast to, uh, Un man liekas, ka tie ir lielie jautājumi, kurus um, vīri jautā gan 15 gados, gan jautā 25, gan jautā arī 55, tad kā man būt, kā ir normāli, kā ir pareizi, kā ir veselīgi, tiem, kuriem ir kaut kādi, nu, piemēram, galējības, tad kā ir nebūt galējībās, un visi šie lielie jautājumi, kas patiesībā uh, tik ļoti var radīt apjukumu, var radīt maldus, var radīt uh, nestabilitāti gan viņa paša dzīvē, ja jau viņš ir precēts vīrs un uzņēmies atbildību par ģimeni un viņš tajā, tajā brīdī sāk to darīt, nu tad viņš parauja līdz vēl arī visu savu namu, un tad putrā ir nevis viņš, bet putrā jau ir vesela ģimene. Un, un tur veidojās tik daudz, man liekas, ka bīstamības, kur uh, ir tik ļoti svarīgi saprast šodien, tad kas ir tas, uz ko tu stāvi, kas ir pamats, kas ir tie, no kā tu vari ko vērtīgi paņemt un kur tu zini, nē, no tiem es neņemšu, un būt tādā ļoti lielā skaidrībā par to, un man liekas, ka tur šodien sabiedrībā tā, ka tagad tev jebkurš nāks pretī un teiks, klau, nu, Nu, man tās lielās lietas ir diezgan nu, skaidrs. Es tev viņas varu nodiktēt tā, tik, tik, tik, tik, tik, un principā viss ir kārtībā. Nu, es teiktu, ka um, tās, man liekas, ir tādas fundamentāls un liels lietas, par kurām runāt vajag. Viņas saprast vajag, jo viņas ļoti daudz veselīga dod. Viņas ļoti daudz, ja tas vīrs ir stabils, ja viņš ļoti skaidri zina, uz ko viņš stāv, viņš ļoti lielu skaidrību uh, var iedot arī apkārtējiem, kas viņam ir apkārt. Kaut vai ar to, kad no viņa staro mīlestība, no viņa staro labestība, ka viņš spēja smaidīt, ka viņš spēja kaut ko iedot, un pārējos viņi skatās, klausies, nu, normāls esi vai tev tur kaut kas tur, vai ne, nav pilnīdz galam. Tur var būt viskaut kādu lietu, un patiesībā tad, kad viņš apzinās to, kas viņš ir un kur viņš stāv, viņš var – ne tikai ģimenē, bet viņš tajā vidē, kurā viņš ir un kur viņš apkārt var būt, viņš var dot ļoti daudz vērtīga, nu, ko mēs kā ticīgai teiktu, ka tur caur viņu var notikt daudz svētības. Un eh, man liekas, ka tā ir tāda lieta, kur uzdodot tik daudz es tādu, nu teiktu, tādu iesildošu jautājumu, mm. kas to visu katlu, to putru samaļ, nu tādu vai nevēl biezāku pateicis, nevis tu pateicis skaidrāk, uh, tiem vīriem, kuriem ir skaidrība, viņi no šitā var jau teikt, jau man ir tā, tā, tā un tā, bet tajā pašā laikā, dzīves laikā arī ļoti daudz var mainīties kādas lietas, kur nāk iekšā no malas dažādas uh, nu, uzbrukumi vai jebkas cits, kas tevi mēģina izšaubīt no tā, uz ko tu stāvi, un tad nāk tie jautājumi, vai tiešām, vai patiesi, vai tas, uz ko tu stāvi, tiešām ir reāls. Un, zin kā, un viss šīs te, nu tādas, nu tiem, kas ir nobrieduši teikt muļķības, bet tiem, kam nē, tās nav muļķības. Jo viņš jau tajā brīdī, saprot, piemēram, nu, tu pieminēji vīru tikšanos. Piemēram, Vot tagad tas vīrs ir viņam, vot, ceturtdienas vakarā jānāk ir uz kopēju tikšanos, lai tur baudītu kādas svētības un saņemt no Dieva kādu atbildi, es esmu dikt noguris, es tā sastrādājos, es tā darbiņu darīju, šodien palikšu mājās, paskatīšos televizoru. <laughs> ne? Patiesībā tas, kurš ir jau uz pieteikamiem pamatiem stāvošs, viņš saprot, mani šobrīd velns kārdina – un viņš mani grib nomānīt nos no tā, kur es varu būt svētībās un, uh, un pieaugt savā ticībā, lai es varu būt svētības tālāk. Un man šobrīd mēģina velns to nozakt ar ieliekot manī slinkumu. Bet ne visiem tas skatījums tāds ir, ne visi tik skaidri saprot, un tāpēc man liekas ir tik ļoti labi, kad uh, ir visu laiku tāds, uh, tā, nezinu, kā viņu nosaukt, par normējošo normu, kas visu laiku tevi pienormē atpakaļ, kas visu laiku tevi pieformē atpakaļ, kas, kurā tu vari palasīt un lasīt un saprast, ā, te es bišķas nomalnies, te man vajadzētu mazliet atpakaļ. Vai kur ir tas, ar kuru es varu sazvanīties vai parunāt? Kur es varu saprast, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, kā es pagājuši nedēļ ieraugrāvī. Un uh, Tur ir tas vērtīgums no tā, ja mēs varam kā vīri radīt sev tādu veselīgu vidi apkārt, kurā ir šī te normēšana ik pa laikam notiek, un notiek ik pa laikam izvērtēšana vai pārvērtēšana, vai mēs esam uz tā pareizā ceļa. Un man liekas, ka tas ir tāpēc tik eh, ļoti svarīgi par to domāt un meklēt tās atbildes, kur tu viņas vari dabūt, lai tu vari tā uh, uzsis dūru galdā un teikt, man ir tā, ka es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, un tu vari stāstīt, ko tu gribi, mūsu namā būs šādi. Nu, un ne visi tā var, un ne visi to izprotu, man liekas, tāpēc tur tik daudz variāciju, un mums visiem kā nonākt uz to vienu sliedi, pa kuru mēs braucam. Jā, nu, un mēs jau, kā sacīt, zinām atbildi. <laughs> un mēs zinām, ka tā principā atbilde ir mm, šīs te tuvās attiecības ar Dievu. Jo, ja mēs atkal paceļam augšā vēsturi un to lielo ciklu, kas bez maz vai gan izē divus gadus, kur mēs skatījāmies šos te uh, ietekmīgos vīrus Bībelē, ja? kāpēc viņi bija ietekmīgi, kāpēc viņi bija pozitīvi ietekmīgi, ja? kāpēc eh, viņu ietekmi mēs vēl ar vienu izbaudām šodien, eh, tāpēc, kad eh, viņu dzīve bija atdot Dievam. Ja? Un mm, tas, ko tu teici, jā, šīs te, te kā, forma vai tā kā saraksts, es viņu citreiz vienkārši sauc par modinātāju zvanu, jo tad, kad uh, tu atrodies ar Dievu šajā mija darbībā. Ja? Nu, Reizē mēs to saucam, teiksim, par lūkšanu. Ja, mums vajag gudrību. Jā, mums viņu vajag. Mums viņu vajag gan vakar vajadzēja, gan šodien vajadzēja, gan šovakar vakarā vajadzēs, varbūt naktī vajadzēs, rīt no rīta vajadzēs. Jā. Kā kurā eh, situācijā rīkoties. Uh, un tie, tā kā raksti saka, kam ir piedzīvojumi ar Dievu, jā, ko viņi dara, viņi automātiski sarunājās ar debes tēvu. Tēvs, man ir vajadzīga gudrība. Tu esi solījis caur jēkabu, kad ja es nākšu pie tevis, eh, es lūkšu šajā situācijā gudrību, tad tu man viņu dosi. Un tu dosi tik, cik man vajag, un varbūt tās pat vēl vairāk, un tu ne, nenolieks to. Ja? Un es domāju, redz, eh, ar ko tad tas vīrs, kas tā kā Jozovā vinnē to cilvēku, kas atkal, tā kā viņš minēja tos pārējos, ja, bet, kad, kad viņam ir šīs attiecības, viņš pazīst Dievu, pazīst dzīvo Dievu, pazīst savu radītāju, pazīst to, kas ir nodrošinātājs, pazīst to, kas ir dziedinātājs, ja, visas šīs te dievišķās īpašības, un tas nav tikai tā, kad, kur tā viņš tagad, ai, Jozo sieva atnāk, saka, Jozo, klausies, mūsu dēls saslims ir. Paga, paga, paga, es te atšķiršu toru, fiksi pameklēsim, kur, kas tur bija, kā tur, kā tur, ko tur, kurā rūlī, kas bija rakstīts, ko tas dievs, kāds viņš ir, ja? Viņam tāda iespēja īstenībā tā ļoti nebija. Tā kā mums tagad ir, mēs atšķiram Bībeli, tā kā mēs ar tevi spriedām par tādā tulkojumā, šitādā tulkojumā, tur ar, ar komentāru, bez komentāra, ar atsauc no vecās uz jauno, no jaunās uz veco derību, ja tur ieeja mm, internetā, dieniņās, tur angļu valodā viens cik tulkojumi, ja, un tur vēl kaut kādas lietas, ja. Viņam tādas lietas nebija, bet tas, kas viņam bija, viņam bija šīs personīgās attiecības, kur viņš saka, sieva atnāk, Ko darīsim? Nu kā, ko darīsim? Dievs ir mūsu dziedinātājs. Uh, viņš ir mūsu nodrošinātājs. Viņš apsolīja, ka redz, kur mums ir asins derība, un ka tā nodrošina šo lietu, un, un viss ejam pie viņa. Ja vajag, tad uh, nu, viņa laikā pienesam upuri, ja tev tur kaut kāds ir tēlēns nobarots, jau tur vai jērs vai vēl kaut kas darām to, uh, Un, un, saprot, un viņam ir skaidra pozīcija, viņam ir uh, skaidrs, kā rīkoties. Nu, ja tev mašīnai ir caura riepa, tā tad ir jānomaina riepa. Nevajag filozofēt par to, kad ir jāuzpilda degviela, jānomaina akumulators, jānokrāso kreisais spārns, un tad var būt, ja. Uh, Bet, bet tas, ko uh, vēlns šobrīd grib ienest dažādos veidos, ja, uh, dažas lietas nosaucot par reliģiju, dažas lietas nosaucot par kultūru, dažas lietas vēl par kaut ko, par zināšanām un vēl par kaut ko. Ko tieši tas arī ir, kas uztaisa tev milzīgu bardaku, bet tu pie tās esences, pie tā risinājuma jau tu nenonāsi. Un tad, kad es atkal skatos jau uz šo te uh, Darbie draugi, pierakstiet, ja vecā derība, Jozua grāmata, 24. nodaļa. Nu, mēs tagad lasām, vienkārši citējam fragment no 15. pānta, bet paņemiet, izlasiet visu to grāmatu, visu nodaļu izlasiet. Ja? Un tur tālāk ir šī saruna, kā šie cilvēki atbild, kā viņi saka, ka nē, nē, mēs taču ko, nu, mēs taču, protams, ka mēs tikai ar mūsu dzīvo Dievu. Ja? Un redz, šeit arī tā, tā lieta, ja, par ko tad uh, Jozo saka, nu, Atcerieties, bet jūs vecāki, jūs vecāki, tā kā mēs bijām otra pusteiktai upītē, ja, bet viņi rīkojās tā. Un tā, ka mēs esam pārnākuši ar Dievu palīgu pāri šai te upei, un mēs virzāmies uz to mēķi, kur Dievs saka mums virzīties, tad jūs nevarat darīt tā, kā jūs vecāki darīja, kā jūs vecvecāki darīja. Tāpēc, ka tas bija tad – Un tas bija tur, un tāpēc viņu dzīves rezultāts bija tāds. Un tas ir tieši tas, par ko tu teici, kad, uh, ja tu redzi, dārgais vīrs, kad uh, tavs vectētiņš vai tēts ir nošāvis kaut kur garām dzīvē, ja, tad uh, nedari to. Tad nedari to. Un tu teiksi, bet kā? Nu, es uzaugu tādā nelabvēlīgā ģimenē. Man tur visi, kā sacīja, desmitajā paudzē bija alkoholiķi. Tagad, protams, it kā ir manos gēnos, kad es arī esmu alkoholiķis un es neko tur nevaru padarīt. Bet tāpēc jau ir Jēzus Kristus, tāpēc jau ir kungs un pestītājs, un tāpēc, kā ir kādreiz televīzijā, šis raidījums ir šīs radikālās pārmaiņas ja, kā pirms un pēc. Un kāds teiks, jā, es jau desmit gadus baznīcā un nekāda radikāla pārmaiņa nav. Paldies Dievam, ka tu esi baznīcā, bet vai tu baznīcā esi ar Dievu? Vai tad, kad tu esi iegājis baznīcā, tu esi tieši tāds pats kā krogā? Nu, labi, varbūt tās tu esi saģērbies zolīdāk un tu nerunā tā kā krogā tu runā, ja? un, un tu nesmēķē vai vēl kaut ko nedari, ja? nu, tāpēc, ka tu esi atnāc uz baznīcu. Bet kas ir tavā būtībā, kas ir tavā sirstiņā, kas ir tavā galvā? Par to ir tas stāsts, un es domāju, ka tev vēl ir kādas lietas, ko pielikt klāt nedaudz. Un tad mēs iesim muzikālā pauzē. Jā, man, um, man liekas vērtīgi ir tā Eh, šķautne, ko mums vīri vajag apzināties. Eh, viena lieta, redz, ir tā, vai manā dzīvē man šobrīd ir tā normējošā norma, kas eh, man dod saprast, vai es esmu uz ceļa vai neesmu uz ceļa, vai manā dzīvē man ir uz ko es balstos – Un kas ir tas, eh, kā es varu pārbaudīt, ka es vēl joprojām tur stāvu, kur es domāju, ka es balstos. Un man liekas, ka tā ir viena liela lieta. Otra lieta, kam tu pieskāries, ir, kad eh, tava pagātne nenozīmē to, kāda būs tava nākotne. Un man liekas, ka tā ir viena no lietām, kur uh, cilvēki tiek apmānīti un viņos tiek ielikti nevajadzīgi rāmji, kad man pagātnē ir bijis tā un tā un tā, un tas nozīmē, man nākotnē arī tā būs. Absolūti nē, jo, redzi, tie, kas balstās Dievvārdā, viņi ļoti skaidri zina, tev ir piedots, negrēko vairs un ej uz priekšu. Un tev nav jāvelk tas vezums līdzi. Un tā ir tāda, man liekas, ka ļoti svarīga lieta saprast, ka no šodienas izējas punkts ir tas virziens varbūt ļoti dažāds, kur tu var aiziet, un viņš jau nav iepriekš iestatīts, tāpēc, ka pagātne tev bija tāda, tāpēc vot nākotnē tikai tu laidīs pa šo un nekas cits nebūs. Un līdz ko tu dzirdi šādas te muļķības, tad tas noteikti nenāk no Dieva. Un tās ir tās svarīgās lietas, kur tad, kad tev kāds radiņš no sirds stāsta, vot tāpēc, ka tev tur tur tā, tā un šitā te, tad tajā brīdī, ja tev nepietiek vīrišķības pateikt apklusti, tad tajā mirklī tu vismaz vari doma līmenī to nepieņemt un saprast, ka tie ir meli, tā nav patiesība, un patiesībā Dievs man ir paredzējis – brīnišķīgi ceļu uz priekšu, lai arī kāda būtu izejas pozīcija, lai arī kāda būtu situācija, lai arī kāda būtu apstākļi un lai arī kāda būtu bezcerība, izeja ir un man liekas, ka tur ir tādas svarīgas nianses un svarīgas lietas, ko uh, var bībelē atrast uh, un uh, gan par ticību, gan par bailēm, gan par šaubām, gan par visādām tām lietām, kuras ikdienā mēs katrs ļoti daudz sastopam, un kā ar viņām strādāt un kā ar viņām iet uz priekšu, lai mēs viņās neiekristu. Jo, piemēram, tas, kas ir rakstīts uh, ebrejiem uh, 11. nodaļā pašā sākumā par to, uh, kāda ir ticība. Uh, Es varu nolasīt, pirmajā pantā ir rakstīts, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. It kā ļoti labi zināms pants, bet tajā pašā laikā tā paļāvība uz priekšu ir gan bailēm, gan ticībai. Mm -hmm. Abas divas nav iestājušās. Abas divas ir pārliecība, ka kaut kas būs, tikai atšķirība ir tā, uh, kad bailēm ir tendence, kur tev ved uz negatīvu, ticība un paļāvība ir tā, kur tev izvedīs ārā no tā, un tas ir kaut kas labs. Un redzi, un tavā sirdī jautājums, kur tu esi šobrīd, vai tu šobrīd esi tanī situācijā, kur tev ir bailes, uztraukums, neziņa, panika un viss šitas pārējais, kas principā tev vadi, jo tev liekas, ka rītā tas iestāsies, vai arī tu esi tieši pretēji kad mana pagātne neformē man nākotni, un ar Kristu tā, tas rezultāts ir uzvara ticībā, kurā es paļaujos, ka nevis mani miltos samals, bet patiesībā es iziešu kā uzvarētājs. Un tur ir tik daudz tādas identitātes fundamentāls lietas, kur ja mēs kā vīri apzināmies un mēs kā vīri stabiltanī stāvam, tad arī tie nām ir stabili, tās ģimenes ir stabilas, tās vērtības ir stabilas, tās runas, kas tiek runātas, ir stabilas, tie darbi, kā tiek darīti, viņi ir tādi, kas izdodas un ved, un ja arī neizdodas, tad tur ir spēja atzīt, es kļūdījos, man ir piedots, un es varu iet tālāk uz priekšu. Un man liekas, ka tās ir tādas lielas lietas, par kurām runāt vajag, par viņām apzināties, viņas vajag un dalīties ar viņām vajag, jo uh, Ne visiem tā skaidrība ir, un būtu brīnišķīgi, ja viņu varētu iedot, vīri varētu pieņemt, jo no tā varētu daudzi baudīt labas lietas un svētīgas.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 I'm throwing out another prayer in vain. Worn out altars, tear-stained views, still I won't give up on you. I believe that anything can change when somebody prays. pray Not a single word you've ever said in vain, cause he hears everything. So I hit my knees, cause I like somebody prayed. Nu, redz, brīnišķīga dziesma, kas arī aicina kā, uzticēties, paļauties Dievam. Un, um, jā, mēs ar Lauru sākām runāt un pamazām, pamazām to šķitināt, to, to kamolīti, jā, par mums, par vīriem. Tā tad es atgādinu, ka jaunais cikls par vīru identitāti, jā, es un mans nams, es un mans nams, jā, un tā ir Jozoa grāmata, 24. nodaļa, 15. pāns, atgādināšu vēlreiz nolasīšu, bet ja tas jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlieties sev šodien, kam jūs gribat kalpot. Vai dieviem, tātad ar mazo burtu, kam jūsu tēvi kalpojuši viņu pus upes, vai amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat, tas ir šobrīd jūs tur atrodaties, jā, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, tātad ar lielo burtu, jā, tam kungam, visu radītājiem, dievam. Uh, Amen. Nu, lūk, draugi, un uh, lai šādus vārdus pateiktu, lai uzdotu šādu, varētu teikt, retorisku, konfrontējošu jautājumu, ja, tev ir jāzina, kas tu esi. Ja tu nezini, kas tu esi, tad tu nekad pat neaizdomāsies kādam uzdot šo jautājumu. Un mēs saprotam, ka, kāpēc Jozovā to uzdeva uh, Tāpēc, kad eh, jā, viņš arī bija no Dieva iecelts, eh, zinām, vērā tādā atbildīgā, vadošā amatā, Ja, kad viņam tagad tā tauta no tās vietas, viņi šobrīd atrodas amoriešu zemē, no turienes viņam jāvada tā tauta tālāk uz turieni, kur Dievs viņu grib redzēt, kur ir tā paredzētā viņu zeme, kur kā rakstīts, kur medus un piens tek, kur visas lietas varētu teikt piepildās, ja tu esi kopā ar Dievu. Nu, lūk, un mūsu dzīvē kā vīriem arī var būt šādas eh, labas lietas, ja mēs esam kopā ar viņu un klausamies un dzirdam un sekojam. Un es gribētu nocitēt kādu mācītāju, viņu sauc Džons Bīvers, um, dzīvo un darbojās viņš lielākoties Amerikas Savienotās valstīs, un tad, kad ar viņu bija kādas sarunas, un tas arī vienā teiks, no viņa grāmatām ir ierakstīts eh, nu, par dzīvi, par aicinājumu, par pienākumiem un par, par šīm lietām, tad eh, viņš pateica šādu te eh, domu. Dievs mūs netiesā pēc tā, netiesās pēc tā, ko mēs esam darījuši virs zemes – bet pēc tā, ko mēs no viņa bijām aicināti darīt. Ja? Tātad šeit, protams, ir runa par e, tiem cilvēkiem, kas saka, es ticu Jēzum Kristum, viņš ir mans kungs. Ja? Par tiem, kas tā nesaka, Dievs tiesās pēc tā, ko viņi ir darījuši. Ja? Bet e, ja es un tu, mēs esam pateikuši Jēzu, paņem man dzīvi, šeit es esmu, tagad tu esi mans kungs, tu esi mans glābējs un pestītājs. Tā tad ir kādā lieta, ko viņš arī ir paredzējis manā dzīvē, kas man ir jāizdara. Un tad, kad es stāvēšu viņu uh, tiesas krēsla priekšā, viņš man arī pajautās, paga, es tev biju aicinājis uh, priesterā matā, es tev biju aicinājis mācītājā matā, es tev biju aicinājis būt par labu grāmatvedi, Es tev biju aicinājis būt par labu uzņēmumu uh, nu, īpašnieku vai direktoru. Ja? Es tev biju aicinājis, es tev biju, tevī biju ielicis iekšā sarakstīt grāmatu un viss šīs te lietas. Un katrā no šīm te pozīcijām es biju sagatavojis uh, attiecīgas svētības un svaidījumu, lai tās pievērstu vēl cilvēkus pie manis, ja, pie Dieva. Bet par cik tu um, negāja pie manis, nejautāja, nepieņēma to, tad šīs lietas nav izdarītas. Un te nu mēs esam, kā sacīt, tiesas priekšā un mums ir jāatbild par to. Ja? Un tāpēc, eh, dārgie vīri, es domāju, kad kā mēs ar Lauru jau sākām runāt par šo te, par šo te trauksmes zvaniņu, ja, par šīm te robežām, eh, par šiem te punktiem, uh, Eh, kuri katram no mums, kuriem būtu jābūt. Ja? Eh, varētu teikt, kā eh, Luters, ka pienagloja ja, pie baznīcas šīs te desmit tēzes, ja, kad rekur, rekur desmit tēzes ir, nu, pēc viņām var vadīties. Ja. Nu, kad es domāju, kad arī mums, mūsu prātā, mūsu sirdī ir jābūt šīm te atskaites punktiem, kuru priekšā mēs nesam atbildība, kur mēs atskaitamies, ja, un, protams, ir ļoti labi, kad ir mūsu dzīvēs cilvēki, jo arī, kā mēs ar tevi, kā es jau ik pa brīžam minu, skatījāmies gan pa Pāvilu, gan pa citiem vīriem, viņiem bija cilvēki, e, kuru priekšā viņi bija atbildīgi. Ja, un tas ir ļoti būtiski. Es zinu, ka tev noteikti vēl kāds lietas ir. Jā, un redzī, e, man liekas, ka tur ir svarīgi to, ko tu pieminēji, uh, um, par to, no kā tu smelēs vai no kā tu saņem, uh, skaidrs, ka uh, tie, kas ir ticīgi, viņi saņem no Dieva pirmkārt atbildes, viņi saņem tās, uh, tad, kad viņi lūdz Dievu, viņi saņem tad, kad viņi lasa bībeli, kur uh, Bībele noteikti ir tā normējošā norma, jeb tas pamats, uz ko tu stāvi, bet kādā mirklī gribās arī ar kādu parunāt. Un tad uh, ir tas jautājums, ar kuru tad var parunāties, uh, kurš ir tas, ar kuru ir jēga runāt, ar kuru nav, kurā ieklausītās, kurā neieklausīties, no kura mācīties, no kura nemācīties, un kā visā tanī uh, eh, neapjukt, jo redz bībelē jau nav nekur uz aizmugurējā vāk tie konkrētie vārdu uzvārdu uzrakstīti, ar kuriem man sazvanīties. Un, un tad, piemēram, viena no lietām ir uh, kā tad saprast, eh, kuram uzticēties un kuram nē, un eh, man liekas, ka labu principu ir, eh, mēs varam izlasīt vecajā derībā, kur otrā mūzes grāmatā 18. nodaļā 21. pantā ir tādi vārdi rakstīti, bet tu izraugi sev no visas tautas spējīgus vīrus, kas bīstas dieva, taisnīgus vīrus, kas nav uzpērkami, un iecelt tos par priekšniekiem, par tūkstošiem, par simtiem, par 50 un tā tālāk. Ļoti skaidri šeit tiek dots uzdevums, kurus vīrus var izvēlēties, kas ir uzticami. Un ir, redzat, ir rakstīts kādas uh, trīs kvalitātes, par kurām es gribu pieminēt un pēc kurām vīri jūs varat praktiski izvēlēties, tad ar kuriem runāt un ar kuriem nē. Uh, Un, eh, ja mēs no šejienes skatāmies, tad eh, pirmkārt mēs ieraugam, ka te ir rakstīts par to, ka tie vīri ir spējīgi, tad viņi kaut ko dara. Tad viņi ir tādi, kam ir kaut kāda izpratne, viņam ir kaut kāda veiksmīga pieredze, viņš jau kaut ko ir iesācis, viņš kaut ko ir darījis, viņš kaut ko ir sasniedzis, un tam nav vienmēr ir jābūt gados vecākam, tas var būt arī gados jaunāks, uh, kuram ir, viņš ir sapratis kaut ko vairāk, viņš ir iespējams mācījies kaut ko vairāk, un tu no viņa vari mācīties. Un tur nav jābūt nekad priekšstam par to, kad man jāskatās ir tikai uz vecāku un no jaunāk es neko nevar iemācīties, bet tā e, pirmā lieta, ko mēs ieraugam, ir šis te spējīgums, ka viņš vispār kaut ko dara un no viņa var ņemt. Nākamā lieta – ko, man liekas, kā atskaits punktu, ko mēs varam ņemt, ir uh, dievbijīgs, ka viņš ir ticība praktizējošs tas vīrs. Ka viņš ir nav tāds, kas tikai ir runājošs, un tad viņš maldās starp septiņām dažādām mācībām, un tad mazliet no tā, un mazliet no tā, bet viņš ir tiešām praktizējošs, kalpojošs, darošs, um, jebkādā veidā, kas tevi ir radījis tādu priekšstatu. Uh, Un pēdējā lieta, ko mēs no šīs te raksturvietas varam paņemt, ir tas, ka viņš ir taisnīgs, ka viņš ir uzticams, ka viņš nav uzpērkams, ka viņš ir šķīsts un tīrs tik tālu, cik mēs zinām, un ka ir tās trīs kvalitātes vīros, ka viņš ir, tas vīrs ir spējīgs, viņš ir dievbīgs un viņš ir taisnīgs, un ka tas var būt viens no tādiem sietiem, kur mēs varam saprast, ar tādu mēs varam runāt, un tas var būt tāds, kurš man var to zvaniņu zvanīt, viņš man var pateikt, ko tādu, kamā vajadzētu ieklausīties, iespējams, jā, tas nepatiks. Jā, tas uzsitīs asini, jā, tas rīvēs sānus, jā, tas varbūt kaut ko tā, ka liksies, ka varbūt kādu divu nedēļu vajadzētu ar viņu nerunāt tagad. Vai tur varētu būt tik daudz viskaut kādu lietu, bet tajā pašā laikā tas, ko viņš teiks, tas būs kaut kas, kas būs celošs tev pašam tavā dzīvē, tas būs kaut kas, kas būs palīdzošs, ieraudzīt iespējams, kur no tā kursa ir noiets nost, kur varbūt tu esi sācis mazāk lasīt bībeli, varbūt tu esi sācis mazāk lūgt, varbūt tu esi iegājis tanī pozīcijā, ka tu zini vislabāk un tev jau nevajag nekāds papildus materiāls, tik daudz viskaut kādu lietu, kur mūs var nomānīt, kur mums visu laiku ir vajadzīga tā, tā sevis pārbaude tādā veselīgā veidā par to, mēs esam uz trases vai neesam, vai mēs esam jau mazliet nost. Un tur šis te e, otrā mūzus 18.21 e, ir tāds e, labs nogrieznis. Bībelē ir daudz dažādu vietu, kur mēs varam atrast kādus principus, bet uh, Ehm, šis ir tikai kā viens no piemēriem, kas mums var palīdzēt sākotnēji, lai mēs varētu iet, un, eh, un tad ir tas jautājums, vai tev tavā dzīvē šodien ir kāds vīrs, kas atbilst šiem te principiem, un vai tu no viņa mācies, vai tev ar viņu ir kādas regulāras sarunas, no kurām tu kaut ko saņem? Un ja tev tas nav, visticamāk tas ir pirmais zvaniņš, kur tev būtu labi Dievu lūgt un tādu meklēt, lai tu varētu atrast, un ar tādu ik pa laikam tev būtu kāda saruna, eh, kur tevi pārbaudītu veselīgā veidā, nevis tiesājošā, nevis nospiedošā, bet tieši otrādi tevi pacelojošā, kur tu var būt par eh, svētību tālāk apkārtējiem. Jā, un tas ir, tas ir ļoti būtiski. Jā. Es arī sev vienkārši šobrīd piefiksēju tieši par šo te, kad, um, kad ir, lūk, Dievu vārdā mēs atrodam šo te raksturojumu, jā, kad ir šie te trīs punkti, un kad uh, Dievu lūdzot mēs, es domāju, tā ir milzīga dāvana, kad mēs mm, iegūstam tādu draugu, jā, kad ir šāds vīrs, kuram mēs dodam atļauju, mūsu dzīvē, darboties. Ja? Jo, kā jau tu teici, reizēm mm, nu, var, var tas otrs vienkārši ir labu gribēdams un zinādams, varbūt tās tev liekas ap kāpēc viņš tā pateica, kurš viņš man uzbrauc augumā, kas tad ir, ja nerunāšu tevī. Un tam līdzīgi, ja, nu tāds, tāds bērnu dārsts saka, aiziet. E, bet e, te ir tas svarīgais, kad, jā, bet es jau te viņam atļauju runāt manā dzīvē. Ja? Un, protams, kopīgi eh, tā, tā asināšana arī tādā veidā notiekās, eh, un eh, arī to, ko es cenšos, ko mēs ar vīriem mm, tā kā sākam praktizēt mūsu tajās sanākšanās kopā Bauskā draudzē, kad pieņemsim, katram ir kāda vajadzība, tāda vai citādāk, ja? Un tad uh, mēs tur tā sēžam, viss tā, tādā aplī, un, un es saku, labi, uh, varam sākt ar to, ka nu, man ir tāda lūkšana vajadzība, un es, es viņam pastāstu diezgan konkrēti, par ko būs par mani lūgti. Ja jūs, tas jums sirdī ir, tad lūdzu lūdziet, jā. Un tagad mēs ejam tālāk. Un tad, zin, kā dažkārt ir tas, kad ko par tevi brālīt aizlūgt? Nē, nu man jau vispārīgi viss ir kārtībā, bet tā, tā. Un, un, un cilvēks tā kā, uh, nemāk pat noformulēt vai negrib noformulēt un vēl kaut kādas lietas, tad eh, šobrīd eh, mēs strādājam pie tā, kad es saku, tas neder. Pasaki konkrēti, par ko lūgt. Mm, tā doma ir tāda, ka es varētu tikt ar vienu projektu pie tiesībām. Āmen, viss. Par šito mēs lūksim. Ja? Un, uh, tas ir tas, kad, uh, dārgie vīri, mums te laiks gan skrien, bet dažas minūtes mums vēl ir, kad uh, Ehm, ja tu nāc pat pie Dieva, Ja? Nu, tā kā sarunājies ar kaut kādu draugu, un tieši tāpatās arī, ja tu nāc pie Dieva un neko konkrēti viņam neizstāsti, nelūdz konkrētu lietu, tā kā Dieva vārds saka, tu esi tāds tā kā vilnis, ja tāds plūst no kaut kurienes, tur vējš mētā, te augšā, te lejā, un tu nesaproti, tad tā atbilde arī būs nekāda. Nāc pie Dieva un lūdz par konkrētu lietu, un uh, Ko es gribu iedrošināt, <laughs> darbie vīri, nu nevajag kompleksot. Ja? Nevajag tā, ka ne, man nav teoloģiskā izglītība, tāpēc es dievam nevaru neko lūgt. Nu, tie ir sātana meli. Ja jūs izlasīsiet, kā reizēm uzvedās Dāvids, ja, psalmos un tā tālāk. Dievs, es gribu, lai šitiem te tu nones galvu no viņa pleciem, un es gribu to redzēt. Ja? Nu, viņš nāk karstumā, viņš lūdz, ja? vai teikts, ka Dievs to darīs, doši vien, ka nē. Bet, bet tas ir viņa sirdī. To viņš ir atnācis un pateicis. Viņš ir patiess. Vismaz vienreiz dzīvē viņš ir patiess sarunā. Un es gribētu būt, ka, eh, ja mēs nevaram viens otram līdz galam kaut ko uzticēt, nevaram būt patiesi, raustamies, kompleksojam vai, vai kaut kā, tad vismaz ar Dievu, ar Dievu būsim patiesi, jo viņš jau tā redz to mūsu sirsniņu. Un, un tas, ka tu kaut ko esi sagrēkojis tur gadu apakaļ vai vakar vai stundu apakaļ, un tev liekas, vai, vai, vai kā es tagad nākšu pie Dieva, viņš taču to zina. Viņš taču to zina. Viņš tikai gaida, ka tu atnāks un pateiks, zini, tēti, nu, nu, ir, nu ir sviestā, ja? nu es atkal esmu iebraucis tur un tur un vēl kaut kur, un es to saprotu, un paldies, ka tu to man parādīji, ko man darīt. Uh, Ja, un tad apklusti un klausies viņā. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Varbūt tev vēl kāds āķis vēl ir, un tad noslēgsim jau. Zin kā, e, vīram ir labs kaut kāds <laughs> pamatlietas, lai nav arī par daudz, lai kaut kas arī paliek un nosēžās. Un man liekas, tas, ko no šodienas varētu paņemt un tas, ko varētu e, nu, tādu sev sirdī atstāt tādu jautājumu – vai man šodien ir tas, kas mani um, pārbauda, vai es esmu uz ceļa, vai man šodien ir kāds cilvēks, ar ko es varu runāt, kam es varu uzticēties un ar ko es varu pārunāt to savu ceļu, kur es eju, un vai tas ir tiešām, vai es esmu uz sliedēm, un eh, kas ir tas, uz ko es paļaujos, vai es paļaujos uz to, kas ir cerība, kā ir iespējams tikt ārā no tā, vai es paļaujos un mani vada bailes, kurās es dzīvoju, un no tā saprast, kas ir tas, kā man iet uz priekšu, jeb ar to domu, ko mēs runājām, ka tava pagātne nenozīmē to, kas ir tava nākotne. Un ja tu liec savu cerību uz Kristu, tad uzvar ir tavējā. Ja tu tajā brīdī sāc no tā virzīties nos, tad nāk bailes, tad nāk šaubas – un tajā brīdī ir duša papēžos. Neļaujies tam, turies pie Kristus, turies pie tā, kas ir dzīvība, un nedod vietu vēlnam, sargi pār visam savu sirdi. Nu, es varu tikai pateikt āmen, dārgie brāļi, dārgās māsas arī, kas mūs klausījāties, eh, lai Dieva svētība ir kopā ar jums – tiksimies negluži pēc vienas, bet bišķiņu vairāk nedēļām, tas jau būs decembris, un turpināsim mūsu pārdomas šādā virzienā.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 No tava svētumā šī zeme zeus un plauks. Laiks īstiem vīriem. Akmeņiem tiks uzcelts dieva nams. No tiem...